Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Juma namozi. Juma namozi va uni ado qilish qoidalari. 419-savol. Juma namozi qandoq namoz? Javob. juma namozi haftaning juma kuni peshin vaqtida jamoat bo'lib o'qiladigan namoz bo'lib kishilar yerga to'planib o'qildigan namoz bo'lganligi e'tibori bilan juma aslisi juma ya'ni to'planish jam bo'lish deb atalgan to'rt yuz yigirmanchi savol juma namozining hukmi nima javob juma namozini jamoat bilan o'qish farz ayindir uni ko'ngil bo'lmaganlikdan ado qilmagan kishi gunohkor bo'ladi to'rt yuz yigirma birinchi savol juma namozi farz bo'lgan kishilar kimlar javob birinchi ar er bo'lishi ayollarga juma namozi farz emas ammo o'qisa savobga erishadi ulardan shu kunning peshin namozi saqit bo'ladi ikkinchi ho'r bo'lish asri yoki so'loqda bo'lganlarga juma farz emas uchinchi safar ustida bo'lmaslik yo'lovchilarga juma farz emas to'rtinchi ammo ko'r bo'lmaslik ko'rlarga juma farz emas beshinchi meyib bo'lmaslik jismoniy meyib kishilarga juma farz emas oltinchi kasal bo'lmaslik маңалмайдыған иғыр бимарлығы жүмә пәріз емес. 7. Көңілді жүмә вәхимесі болмаслық. Жүмәге барса аяты тәхдетке ұшыраш ихтималы бар кішілерге жүмә пәріз емес. Жүмә намызы оқыған кішілердің шу күннің пешін намызы сақыт болады. 422-ci sual. Cümə namazının pərzləri qaysıla? Cavab. Cümə namazının pərzi 2 olub, biri jumaning ikki rakat farzini jamoat bilan o'qish ikkinchisi namozdan burun xutba ikki xutba o'qilishidan iboratdir juma namozining durust bo'lishining shartlari to'rt yuz yigirma uchinchi savol juma namozi o'qishning durust bo'lishining shartlari qaysilar javob juma namozi o'qishning durust bo'lishining shartlari tuvandikicha birinchi diniy ishlarni boshqaradigan organning juma o'qish shartiga to'shgan masjidlarda juma o'qishga ruxsat qilgan bo'lishi ikkinchi juma namozi o'qiladigan joyning juma namozini o'qishga yetarli sonda belgilik jamoatga ega bo'lgan shahar yeza yoki mahal bo'lishi aholisidan juma o'qish saloyitiga to'shgan erlari eng chong masjidga sig'maydigan yezi yoki mahali juma namozi o'qishga salohiyatli hisoblanadi uchinchi jumaning peshin vaqtida o'qilishi juma namozi peshin vaqtida o'qiladi peshin vaqtdan chiqib ketishi bilan juma jumaningmi vaqti chiqib ketgan bo'ladi juma vaqtida o'qilmasa uning qazosi kelmaydi to'rtinchi jumaning farzdan ilgari xutba o'qilishi xutba o'qilmagan juma odat topmaydi payg'ambar alayhissalom biror jumanimi xutbisiz o'qimagan juma namozi o'qiladigan joyning hamma kishiga kirish ruxsat qilingan ochiq joy bo'lishi chunki juma o'qiladigan joy xohlagan odam kiralaydigan hammaga ochiq joy bo'lmasa u yerdagi to'pilnish oshkora va erkin to'pilnish amalga oshmaydi oshkor va erkin to'pilnolmaydigan joyda juma o'qilmaydi oltinchi jamoat eng oz deganda imomdan boshqa uch kishini jamoat bo'lib hozir bo'lishi shartdir u uch kishi juma o'qishi farz bo'lmagan musofir yoki kasallardan bo'lsinmi bo'laverdi xutba va uningga munosabatli masalalar to'rt yuz yigirma to'rtinchi savol xutba degan nima javob xutba alloh taoloni yod etish uningga hamda sano etish va jamoatga vaz nasihat qilish demakdir to'rt yuz yigirma beshinchi savol xutbani arabcha o'qish shartmi javob xutbani arab tilida o'qish shart emas uni arabcha o'qishga bo'g'inidek har millat o'z tilida o'qisa yaxshi hamda sana Allah'ını mədiləş bilən durud payg'ambari alayhissalomga o'qildigan duo ikkisini arab tilida esimi xutbadagi vəz nəsiyyətlərinin hammasini jamoatning düşünüş üçün hər millatning öz tilida so'zlashi to'limi zörürdür. jamoatning xutbini anglishi öz aldığı ayrım bir farzdir buningga binoan xutbaga ulguramagan kishining namozi durust bo'ladi juma kuniga maxsus hukmlar juma kunidagi sunnat amallar to'rt yuz yigirma oltinchi juma kunida yoki juma o'quvchilar uchun qilish sunnat bo'lgan ishlar qaysilar javob juma kunida yoki juma o'quvchilar uchun qilish sunnat bo'lgan ishlar tuvandikicha birinchi juma namoziga berishdan burun g'usl qilish o'ziga ham kiyimlarga xushbo'ylarni chechish va chiroyli kiyinib berish ikkinchi juma kunlikda juma namozining farzidan keyin to'rt yoki ikki rakat sunnat namozi o'qish uchinchi juma kunlikda kaf surasini o'qish to'rtinchi payg'ambar alayhissalomga ko'plab durud etish to'rt yuz yigirma yettinchi savol juma kunida harom bo'ladigan ishlar qaysilar javob juma kunida qilish harom qilingan ishlar tuvandikicha birinchi juma namozini o'qish shartiga to'shgan shahar yez va mahallada peshin namozni jamoat bo'lib o'qish chunki bunda qilish juma kuniki juma o'qish uchun to'planishdan iborat islomiy an'anaga qarshi harakat sanaladi ikkinchi juma kunida imom xutba o'qish uchun munbarga chiqqan vaqtda so'zi setiq bilan shug'ullanish uchinchi masjidda birovni o'rnidan turg'izib yetib o'zi o'ltirish chunki masjidlar alloh taoloning uylari bo'lib uningga kirganlar bir biridan ilm mansab martaba байлық вә башқа тараптардан қанчалық пәрқлік болып кетсін, әмісі бұл жайды оқшаштыр. Төртінші, Мәсчидdə imamdan başqalarının cemaatının mürsidən atlab ötüşü bir haram işini sadır qılğanlıqdır. Amma aldıda boş orun bolsa, başqalarına ərziyyət verməsdən ədəb bilən barısı bolud. Cümə namazını tərk etişinin günahı. 428-ci sual. Cümə namazını tərk etişinin günahı qandaq? Cevab. Cümənin pərzi peşin namazının pərzdən mühim və uluq hesablanады. Bundaq boğan ekan, cümə namazını tərk etişinin günayının boshqa farz namozlardan bərəsini tərk etganlikning gunoyidan ig'ir ham qattiq bulduqallıqı təbiyyidir. Chunki bu musulmonlarning haftalik çoğun qurultuyu qorundu turadigan, ularni bir-biri bilan yuz ko'rishtiradigan, vəz nəsiyyətlə bilan ularning taqvoligini oshiradigan g'aflatdagilarni uyg'otadigan va ularning birligini kuchaytiradigan muhim ibodatdir payg'ambar alayhissalom o'zrisiz turib uch jumani orqa orqadan tark etgan kishining qalbini alloh hidoyatdan burvitidi deb ogohlantirgan imom muslim rivoyati yo'lovchilar namozi to'rt yuz yigirma to'qqizinchi savol yo'lovchi namozi degan qaysi namoz javob Yoluchi namazı səfər üstüdə boğanların 5 vaxt namazlarının fərzlərini qəsr qılıb 4 rəkatni 2 rəkatki qısqartıb oxuşu deganlıqdır. 430-cı sual: Şəriətdə qandaq kişi yoluchi hesablanıdı? Cavab: Şəriətdə yoluchiliq belgilik bir məsafəyə verişini göstərdi. 15 gündən az duruş niyyəti bilan 85 kilometrlik bir məsafəni niyat qılıb yolğa çıxan kişi yurtunun axırkı mənzillərdən ayrılğandan başlap yolcu hesablanat. 85 kilometrlik bu məsafəni məyli aeroplan bilan, məyli poyuz bilan, məyli başqa qatnaş quralları bilan, məyli piyada basson, hər halda bu səfər yolçuluq hesablanat. Yolçulara aid hökmlər 431-ci sual. Yolçulara aid hökmlər qaysılar? Cavab. Yolçulara aid hökmlər tövəndikilər. birinchi yo'lovchilar to'rt rakatlik farz namozlarni qasr qilib ikki rakatga qisqartib o'qiydi ammo ikki rakatlik va uch rakatlik farzlar qisqartilmaydi balki to'liq o'qiladi ikkinchi yo'lovchilar besh vaqt namozining sunnatlaridan peshin shom va xubdan namozlarining sunnatlarini o'qimaydi chunki sayil buxoriydagi bir ming bir yuz ikkinchi hadisda sayi muslimdagi olti yuz sakson to'qqizinchi hadisda payg'ambar alayhissalomning safarda bu sunnatlarni o'qimaganligi bayon qilingan ammo vitr namozi bomdodning sunnati tajud namozi chashgoh namozi tahiyatul masjid namozi qatorliklarni o'qiydi uchinchi yo'lovchilar ikki namozni jamiya qilib bir vaqtda o'qisa bo'ladi namozlarni jamiya qilish degan mavzuda tafsili so'zlandi to'rtinchi yo'lovchilar tahorat bilan kiyilgan masih qilishga salohiyatlik oyoq kiyimlari yoki qilim paypoqlarning ustiga uch kecha kunduz masih qisi bo'ladi oyoq kiyimlarga masih qilish degan mavzuda tafsili so'zlandi beshinchi yo'lovchilar ramzonda xolisi ro'za tutadi xolis tutmaydi yo'lovchiligi tamomlangandan keyin qazosini tutadi ammo ramzonda qiynalib qolmasa tutquni afzaldir oltinchi yo'lovchilik muddati kishi o'z mahallasining oxirgi manzilidan ayrilgandan boshlab toki o'z yurtiga qaytib kelganga qadar davom qiladi o'z yurtiga yoki tug'ilgan yurti bo'lmasimi o'ltiraqlashib qolgan yerdagi oilasiga qaytib kelishi bilan uning yo'lovchilik muddati tugagan bo'ladi va namozlarni qasr qilmasdan to'liq o'qishga boshlaydi yettinchi safarda namozni qazo qilgan kishi yurtiga qaytgandan keyin uni safardagi bo'yicha qasr qilib o'qiydi muqimliq holatida qazo qilgan namozlarni safarda ado qilmoqchi bo'lsa to'liq o'qiydi o'ltiraqlashib qolgan yurtidan tug'ilgan yurtidagi oilasini ziyorat qilish uchun borgan kishimi namozlarni qasr qilmasdan to'liq o'qiydi sakkizinchi yo'lovchi muqim yo'lovchi bo'lmagan imomga iqtido qilib namoz o'qisa to'rt rakatni to'liq o'qiydi ortiq o'qigan keyingi ikki rakat namoz nafli namozi bo'lib qabul qilinadi 9. yo'lovchi muqimlarga imom bo'lib namoz o'qimoqchi bo'lsa namozga turishdan avval jamoatlarga o'zining yo'lovchi ekanligini bildirib qo'yishi yoki salomdan keyin man yo'lovchiman namozinglarni to'liqlanglar deb qo'yishi yaxshidir yo'lovchi imom ikki rakatdan keyin salom berganda jamoat salom bermasdan o'rnidan turib qolgan ikki rakatni o'z oldiga o'qib tamomlab bo'lib andin salom berdi o'ninchi yo'lovchi birer vaqt namozning vaqti kirib bo'lgandan keyin safarga otilinib bu namozni yo'l ustida o'qimoqchi bo'lsa qasr qilmasdan to'rt harakat qilib to'liq o'qiydi chunki bu namoz uning muqimlik holatida uning zimmasiga to'rt harakat bo'lib tayinlanib bo'lgan bo'ladi muqimning yo'lovchilik yo'lovchining muqimlik hukmiga kirishi muqimning yo'lovchilik hukmiga kirishining shartlari to'rt yuz o'ttiz ikkinchi savol muqimning yo'lovchilik hukmiga kirishning shartlari qaysilar javob muqim tuvandagi sharoitlarda yo'lovchilik hukmiga kirib namozlarni qasr qilib o'qish salohiyatiga ega bo'ladi birinchi safar qilishga bel bog'lab yo'lga chiqish safar mayli ibodat uchun bo'lsin mayli sayohat yoki tijorat uchun bo'lsin mayli gunoh ishlash uchun bo'lsin farqi yo'q ikkinchi yo'lga chiqib mahallasining oxirgi manzillaridan ayrilishi yo'lga chiqmasdan safarni niyat qilgan kishi yo'lga chiqmag'icha shariatning kengchiliklaridan bahramon bo'la oladigan yo'lovchi bo'lib hisoblanmaydi uchinchi safar musofisining sakson besh kilometrdan kam bo'lmasligi shartdir yo'lovchining muqimliq hukmiga kirishning shartlari to'rt yuz o'ttiz uchinchi savol yo'lovchining muqimliq hukmiga kirishning shartlari qaysilar javob yo'lovchining muqimliq hukmiga kirib namozlarni qasr qilmasdan to'liq o'qish salohiyatiga ega bo'lishning shartlari tuvandikicha birinchi yo'lovchi borgan yerida o'n besh kundan ko'p turishni ko'ngliga pukishi bilanla muqimliq hukmiga kiradi shu vaqtdan boshlab namozlarni to'liq o'qiydi ammo o'n besh kun turish birla shaharga maxsus bo'lmasdan ikki yoki undan ko'p shaharlarda turadigan bo'lsa bu vaqtda muqim hisoblanmaydi masalan urumchidan 15 besh kunlik safarni niyat qilib yo'lga chiqqan yo'lovchi bu 15 besh kunning yarmini xotanda qolgan yarmini qashqarda o'tkazmoqchi bo'lsa bu vaqtda u muqim emas balki yo'lovchi hisoblanadi ikkinchi yo'lovchining bormoqchi bo'lgan yerining muqim bo'lib turish uchun salohiyatli bo'lishi shartdir masalan birov safarga otlanib uydan chiqib mahallasining qatnash bekatlarining birida yoki yo'l ustidagi bekatlarda qatnash kutib yoki boshqa ehtiyojlari sababli vaqtliq turib qolgan bo'lsa uning bu turishi yo'lovchilik hisoblanadi buningga binoan kutish jarayonida vaqti kirgan namozlarni qasr qilib o'qiydi ikki hit namozlari to'rt yuz o'ttiz to'rtinchi savol hit namozi degan qandoq namoz javob hit so'zining lug'atdagi ma'nisi qaytish qaytalash va bir birini yo'qlash deganlik bo'lib shariat istilohida alloh taoloning bandalariga har yili xushalliqini qaytilab berishi demakdir bir yil ichida musulmonlar uchun ikki hit bo'lib biri ro'zi hit yana biri qurbon hitdir har ikki hitda ikki rakat hit namozi o'qish vojibdir to'rt yuz o'ttiz beshinchi savol ikki hit namozi kimlarga vojib bo'ladi javob ikki hit namozlarini o'qish juma namozi farz bo'lgan kishilar uchun vojibdir hit namozlarining vaqti to'rt yuz o'ttiz oltinchi savol hit namozlari qachon o'qiladi javob hit namozlari hitning birinchi kuni kun to'liq chiqib taxminan o'ttiz minutdan keyin o'qiladi kun to'liq chiqib bo'lmasdan o'qigan hit namozi ado topmaydi balki u napla namozi hisoblanadi hit namozlarining vaqti peshinning oldingi vaqtlarga qadar davom qiladi namozdan keyin xutba o'qiladi xutbani anglash sunnatdir Eid namazları camilarda yoki cho'ng maydonlarda o'qiladi. Kichik masjidlarda o'qish makruhdir. Eid namozlarining o'qilish kayfiyati. 437-ci savol. Eid namazları qandaq o'qiladi? Javob. Ikki rakatdan iborat Eid namazlarining birinchi rakatida sana Subhanakallohumma Subhanakallohummadan keyin imom jarangliq ovozda 3 qatim Allohu akbar deb takbir etadi. jamoatmi imamga agishib har bir takbirda qo'llarini quloqlariga ko'tarib takbir aytidi va takbirdan keyin qo'llarini işki yon tarafga küçüşürüd. faqat üçüncü takbirdan keyin qo'llar yon tarafga tushirilmasdan kindikning ustiga qo'yiladi Andın imam fotiha surasi bilan yana bir sura o'qib bo'lib takbir etib rukoga egilganda jamoatmi birga ruko qiladi va birga sajdalarni qilib bo'lib işkinci rakatga kituruşudu. ikkinchi rakatda imom qiroat fotiha bilan yana bir surani o'qib bo'lib rukuga egilishdan avval yana uch qatim allohu akbar deb takbir aytadi jamoatmi imomga agishib uch takbirni xuddi oldingi rakatnikidek aytadi har qatimda qo'llar quloqlarga ko'tariladi andin ikki yon tarafga tushiriladi andin imom yana takbir bilan rukuga egiladi jamoatmi birlikda ruku va sajdalarni tamomlab o'ltiradi andin tahiyat salli barik va robbanalani o'qib bo'lgandan keyin imom ikki tarafga salom berdi jamoatmi birga salom berdi va namozdan chiqadi tashriq takbirlari to'rt yuz o'ttiz sakkizinchi savol tashriq takbirlari degan qandoq takbir javob tashriq takbirlari munu takbirlardir allohu akbar allohu akbar la ilaha illalloh allohu akbar allohu akbar va lillahil hamd 439 yuz o'ttiz to'qqizinchi savol tashrih takbirlari qachon o'qiladi javob tashrih takbirlari qurbon yitning arfa ati it degan kuni bomdod namozidan boshlab itning to'rtinchi kuni asr namozgachilik jami yigirma uch vaqt namozining farzidan keyin o'qiladi to'rt yuz qirqinchi savol tashrih takbirlarining hukmi nima javob tashrih takbirlarini har bir farz namozdan keyin mayli yolg'iz bo'lsin mayli jamoat bilan bo'lsin mayli yo'lovchi bo'lsin mayli muqim bo'lsin har qanday musulmon oqil boliq arlarning o'qishi vojibdir to'rt yuz qirq birinchi savol tashrih takbirlarini aytishni unutib qolgan odam qanday qiladi javob tashrih takbirlarini aytishni unutib qolgan odamga uning qazosi kelmaydi va uningdan saqit bo'ladi hayit namozlariga berishdagi sunnat amallar 442 savol. Eid namozlariga berishda sunnat bo'lgan ishlar qaysilar? Javob. Eid namozlariga berishda sunnat bo'lgan ishlar tovandikicha. Birinchi roza Eid namoziga berishdan burun bir narsa yeyish. Ikkinchi Qurban Eid namoziga berishdan burun yemaslik. Üçüncü, her iki heyt namazda yuyunup, esil kiyinip veriş. Dördüncü, her iki heytta sadakını köp veriş. Beşinci, her iki heyt namazga verişte yolda tekbir etip veriş. Taravih namozi. 443-cü sual. Taravih namozi degan qandaq namoz? Javob. Taravih namozi Ramzan oyida oqshomlari o'qiladigan махсус namozdir. 444-cü sual. Taravih namozi qachon o'qiladi? Javob. Taravih namozi Рамзан oqshomlari xuftan namozidan кейин o'qiladi. Xuftandan burun o'qisa taravih hisoblanmaydi. 445-cü sual. Taravih namozi qancha rakat? Javob. taravih namozini yigirma rakat o'qish afzal ammo sakkiz rakat o'qisimi ado topadi to'rt yuz qirq oltinchi savol taravih namozi o'qishning hukmi nima javob ramzon edi bir oy taravih namozi o'qish ta'kidlik sunnatdir to'rt yuz qirq yettinchi savol taravih namozini jamoat bilan o'qish shartmi javob taravih namozini jamoat bilan o'qish afzal ammo yolg'iz o'qisimi ado topadi ammo bu namozni bir mahallada hech kim jamoat bo'lib o'qimasa shu mahalla jamoatlarining hammasi gunohkor bo'ladi chunki taravih namozini ramzonda jamoat bo'lib o'qish ta'kidlik sunnatdir taravih namoziga munosabatli masalalar to'rt yuz qirq sakkizinchi savol taravih namozi qandoq o'qiladi javob taravih namozini ikki rakatda bir salom berib to'rt harakatda bir salom beribmi o'qish mumkin Təravih namazını iki rəkətdən qılıb oxumaqçı bolğanda, o худди bomdad namazının fərzini oxuğandək oxulur. Təravih namazını 4 rəkətdən qılıb oxumaqçı bolğanda, o худди xutdan namazının 4 rəkət fərzini oxuğandək oxulur. Oxşamaydigan yeri 4 rəkətnin hamısında qiraat, Fatiha bilan oyatlar ünlük oxulur. 449-cu sual: Ramzandakı təravih namazı jarayonida Qur'onni xatm qilish shartmi? Javob: bir oylik taravih namozida qur'oni karimni xatmi qilish shart emas ammo bunda qilish savobi ko'p bo'lgan bakmu ahmiyatli sunnat amallardan sanaladi chunki qur'oni karim ramzon iyida payg'ambarimiz hazrati muhammad alayhissalomga alloh tarafidan tushishga boshlagan va payg'ambar alayhissalomni ramzon iyida qur'on tilovati bilan intayin ko'p mashg'ul bo'lgan taravih namozini jamoatni zeriktirib qo'ymaydigan shaklda kerak o'qish yaxshidir 450 savol. Ramzonda taravih namozi o'qiyolmagan yoki kam o'qigan kishiga uning qazosi kelamdi? Javob. Taravih namozini Ramzonda o'qiyolmagan kishiga uning qazosi kelmaydi. Chunki u sunnat amal. Sunnatning qazosi qilinmaydi. 451 savol. Balog'atga yetmagan balaning taravih namoziga imom bo'lishi durustmi? Javob. Balog'atga yetmagan balaning taravih namoziga imom bo'lishi to'g'riliq islom fiqhishunoslari ixtiloflashgan ba'zisi durust emas degan qarashda bo'lsa ko'p sonliqi durustligini so'zlagan durust deguvchilar payg'ambar alayhissalomning navrisi hasan ibn ali roziyallohu anhuning oysha roziyallohu anhoga imom bo'lib taravih namozi o'qiganligini dalil qilib keltirgan ammo farz namozlarda balog'atga yetmagan bolalarning imom bo'lishining durust emasligida islom fiqhshunoslari birlikka kelgan kasal kishining namoz o'qish kayfiyati 452. savol. Kesal kishi namozni qandoq o'qiydi? Javob. Kesal kishi kuchining yetishicha namoz o'qishi kerak. O'ri tura olmasa o'ltirib, o'ltiramasa yotgan yerda imo ishorat bilan namoz o'qiydi. 453. savol. O'ri turolmaydigan bemor namozni qandoq o'qiydi? Javob. O'ri turolmaydigan yoki o'ri tursa, kesilining eg'irlashib ketishiga yoki shifo tepishining kechikib ketishiga sabab bo'lganligi aniq bo'lgan bemor o'ltirib ruku va sajdalarni normal kayfiyati bo'yicha qilib namoz o'qiydi o'rib turishga qodir bo'lolgan bo'lsimi ruku bilan sajdalarni qilishdan ojiz kelgan bemor o'ltirib namoz o'qisa bo'ladi o'ltirib o'qigan namozda ruku va sajdalarni qilishdan ojiz kelgan bemor ruku bilan sajdalarni imo ishorat bilan qiladi ammo uning oldiga sajda qilish uchun yostiq yoki o'rindiq qo'yib berilmaydi chunki sajda yerga qilinadi yerga sajda qilolmasa boshqa narsa ustiga sajda qilolmaydi bu vaqt sajda faqat imo ishorat bilan qilinadi to'rt yuz ellik to'rtinchi savol o'ltirishqimi kuchi yetmagan bemor qanday qiladi javob o'ltirishqimi kuchi yetmaganlikdan o'ngdisiga yetib ishorat bilan namoz o'qimoqchi bo'lgan bemor ikki putini qibla tarafga qayirib yotadi mumkinchilik bo'lsa ikki putini qiblaga uzatmasligi uchun ikki tizi ozroq ko'tiriladi va bemorning osmonga qarmasdan qibliga qarashi uchun uning beshiga egizrak yostiq qo'yiladi ammo yenicha yetib imo ishorat bilan namoz o'qimoqchi bo'lgan bemor o'ng tarafini besib qibliga qarab yotadi ruku bilan sajdalarga beshi bilan imo ishorat qiladi ammo yenicha yetib o'qigandan o'ngdisiga yetib o'qish afzaldir imo ishorat bilan namoz o'qish 455 savol. Imo ishorat degan nima? Javob. Imo ishorat namozda ruku va sajdalarga ishorat qilish uchun kuchining yetishicha boshni egish demakdir. Agar bemor beshi bilan imo ishorat qilishdan muojiz kelsa, ko'zi bilan ishorat qilib o'qiydi. Uningdan muojiz kelsa, namozni o'qimaydi yoki uni Alloh kechiradi. Chunki Qur'on Karimda toqitinglarning yetishicha Allohga taqvodorlik qilinglar deyilgan. sura tag'abun 14 oyat payg'ambar alayhissalom sizlarni biror ishga buyursam uni toqitinglarning yetishicha o'rindanglar degan buxoriy rivoyati toqiti yetmaganlikdan ibodatlarni o'rinlayolmaganlarning bu kamchiligini alloh taolo kechiradi istisqo ko'sf qo'sf va qo'rqinish namozlari istisqo namozi va uning o'qilishi to'rt yuz ellik oltinchi savol istisqo namozi degan qandoq javob istisqo ehtiyoj tuyulganda maxsus namoz xutba va duolar orqali alloh taolodan mag'firat va yomg'ir tilash demakdir 457 yuz ellik yettinchi savol istisqo namozi qandoq o'qiladi javob istisqo namozida azonning o'rniga assalatu jamiatun ya'ni to'planib namoz o'qiladi deb kishilar namozga chaqiriladi ondin azon yoki takbir etmasdan xuddi hit namoziga o'xshash qiroatini o'nli qilib ikki rakat namoz o'qiladi namozdan keyin imom hit namoziga o'xshash ikki xutba o'qiydi xutbada alloh taolodan yomg'ir so'rab duo qilinadi kusf namozi va uning o'qilishi to'rt yuz ellik sakkizinchi savol kusf va xusb namozlari degan nima javob kosb kunning tutilishi xusb oyning tutilishi deganlikdir kun tutilganda allohdan gunohlarni mag'firat qilishni so'rab xuddi juma yoki hit namozlariga o'xshash jamoat bilan ikki harakat namoz o'qish sunnatdir ammo oy tutilgan vaqtda jamoat bo'lib masjidda yoki har kim o'z uyida o'z oldiga xuddi nafli namozlarga o'xshash ikki rakat xusf namozi o'qish sunnatdir qo'rqinish namozi va uning o'qilishi to'rt yuz ellik to'qqizinchi savol qo'rqinish namozi degan nima javob qo'rqinish namozi dushman yoki yirtqichlarning tuyuqsiz hujum qilish vahimasi aniq bo'lgan sharoitlarda farz namozlarni ikkiga bo'linib ayrim kayfiyat bilan o'qish demakdir to'rt yuz oltmishinchi savol qo'rqinish namozi qandoq o'qiladi javob alloh taolo qur'oni karimda qo'rqinish namozining o'qilish kayfiyatini bayon qilib bundoq degan ey muhammad sen mo'minlar bilan jihodda billa bo'lib ular bilan namoz o'qimoqchi bo'lganingda ularning bir bir qisi sen bilan birga birlikda namozga tursin qurollarni ehtiyot yuzisidin yenida tutsin sajdaga berib bo'lgandan keyin ular orqanlarga o'tib tursin ya'ni namoz o'qib bo'lgan firqa orqanglarda ko'zatchilik qilib tursin ularning o'rniga namoz o'qimagan ikkinchi bir firqa kelib sen bilan birlikda ya'ni orqangda namoz o'qisin dushmanlardan ehtiyotchanlik bilan yer tursin qurollarni yenida tutsin kofirlar sizlarning qorallarınlardan, əşyalarınlardan qəflət qilishinglarni, shuning bilan sizlarga birdilla tuyuqsizdan hujum qilishni orzu qiladi. Agar sizlarga yomg'ir sababli garaj bo'ladigan bo'lsa yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda qorallaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotchan va hoshyor bo'linglar. Alloh haqiqatan kofirlar uchun qo'rlig'uvchi azob tayyorladi. Sura Nisa 102-oyat. Qo'rqinish namozida islom fiqhshunos alımlarının birdek bilen tüvenliki işki iş caizdir. Birinci, oruç esnası da mücahitlerinin farz namozlarini yokurka ayet ko'rsatilgan şekilde okuşu caizdir. İkinci, şiddetli korkunuş tüpeyle mücahitlerinin bir yegi kilip cemaat bulup namaz okuşu mümkün bulmağın şeraitte ularning namazlarını özleri turgan yeri de yalğız öz aldığı okuşu caizdir. Şundaklı katnaş koralları üstüde bulup namozni to'liq kayfiyati bilan o'qish qiyin bo'lganda qatnash ustida turgan peti imo ishorat bilan o'qishi joizdir ularning yuzlangan tarafi qibliga to'g'ri kelsin yoki kammasin farqi yo'qdir ya'ni qatnash qaysi tarafga yuzlangan bo'lsa shu taraf ularning qiblisi bo'lib belgilangan bo'ladi